algo molotov, me creo dijo bunny. Me cago en la fame, ya no uso money. Porque hablan de más, me parece funny. Caigo con la gang y corren cual bunny. Uf, molotov, me creo dijo bunny. Me cago en la fame, ya no uso money hablan de más, me parece funny. Caigo con la gang y corren cual funny. Estoy cansado del beef, eso me aburrió, ya me lo pasé. Ninguno responde por mí, yo estoy en ese viendo que comer. Tu esta pregunta por mí, también me aburrió, ya no sé qué hacer. Le el flequillo a tintin, le pago un bitcoin y empiezo otra vez. ¿Quiénes son? What a fuck, what a bullshit. Cuando canto hasta los hippies hacen mosh Tantas barras en el estudio hago crossfit Pussy rapper, micro pene, o es un monster que Llama el pollo me dijo a las 5 te espero un pacheco Por el barrio es un chaleco, ey, vamos a cortarle los flecos Vamos a faltarle respeto, me vuelvo de clavo con lo que lo mueve machete Se desayuna mi meco, se echa y se alimenta She didn't fuck with the Uff molotov, me crió DJ Bunny me cago en la fame, ya no uso money. Porque hablan de más, me parece funny Caigo con la gang y corren cual bunny Brrr, Molotov me creo Dio Bunny, Dio Bunny M full la fame, full la pali, full la pali Porque hablan de más, eso es funny, eso es funny Caigo con la gang y corren como funny Dice loca Tomamos par de pa' acá, lo hacemos hacerse caca. en la meca, porque tú usas MK. La M y escondí un K, pero lo kilo. Fumo y después yo me olvido. Fumo y le veo los hilos. Si tienen seca, fumo y después ya me olvido. Títeres, le vi los hilos. Tengo inteligencia, me juego la persona. Porque que coman mierda todos los que me mencionan. Pero se corrompen, se malintencionan. No soy doctor, pero le vi los síntomas. Está Estoy con el ninchi fumando la amnesia Gata caliente, la venganza fría Bolsillo gordo para las palabras necias porque frecuente en Jercio, Esta cabrón aborrece la traición Aquí estamos en mente, no estamos en tensión veo como un vaso, no estamos patazos Pero yo tengo más cartas en el brazo Más cartas en el mazo, los paso por mazo Pero no tengo paciencia, los paso actúa como un insecto, lo piso Buff molotov, me creo Bunny Me cago en la fame, ya no uso Armani porque hablan de más, me parece funny. Caigo con la gang y corren cual bunny. Uf, molotov, me lo dijo bunny. Me cago en la fame, ya no usar money. Porque hablan de más, me parece funny. Caigo con la gang y corren cual bunny.